Dons Migels Rīs, Tolteku gudrības grāmata, Mīles meistars, tulkojusi Paula Prauliņa, lasu es. Maniem vecākiem, bērniem, brāļiem un māsām un pārējiem radiniekiem, ar kuriem esmu saistīts, ne tikai ar mīlestības, bet arī ar asins un senču saitēm. Manai garīgajai ģimenei – ar kuru mani saista kopīgais lēmums radīt ģimeni, kas balstās uz bezierunu mīlestību, savstarpēju cieņu un mīlestības mācības izmantošanu. Un visiem pārējiem cilvēkiem, kuru prāts ir auglīga augsne mīlestības sēklām, kuras iekļautas šajā grāmatā, lai šīs sēklas krāšņi zeļ jūsu dzīvē. Pateicība – Es vēlētos izteikt pateicību Dženetei Milsai, kura gluži kā māte bērnam ar visu savu mīlestību un uzticību piešķīra veidolu šai grāmatai. Es gribētu arī pateikties tiem cilvēkiem, kuri ziedoja savu laiku un mīlestību un palīdzēja mums šo grāmatu īstenot. Un visbeidzot es vēlētos izteikt pateicību mūsu radītājam par iedvesmu un skaistumu, kas deva šai grāmatai dzīvību.